Ekainak hamabost gaur rastelena da eta hau berri hon albistegia duzue duzu berri erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia. Bai, garasi, Raul Maizak Xabi Laza ordezkatu du alkatetzan. Raul Maizak aurreko larun batean onartu zuen alkate kargoa, zortzi urtez eta bi legealdi osoz egondako aurreko alkatea, xabilasa, ordezkatuz Maizak alkatetza kargoa eskuratzearekin, berrio zartar behartuen enalde lan egingo duela arkitu zuen. Gizarte etxe bizitza eta enplegua izango dira bere apustuetan, hildu nagusiak baina baita Euskal Herrian bakia eta alkarbizitza bultzatzea ere, biktimengan eragindako minen erreparazioa ahaztu gabe. Gainera, gubernu berriaren lehentasuna erabakitzeko eskubidea eta memoria historikoaren errekuperazioa direla azpimarratu zuen. Azkenik maizak, udal zinegotzien artean dauden emakumeen kopurua ikusarazi zuen. Egun amala ozinegotzetik sei emakumeak direla. AEKak aurre matrikulazio kanpaina martxan jarri du. AEKako auzalo euskaltegiak aurre matrikulazio kanpaina berri bat bultzatzen ari da. Urrengo urtean euskara ikastearren izena orain emanez gero bat abantaila ezanen ditu ikasleak. Matrikularen prezioan euneko bosteko deskontua, urdenketa malguagoa epe bat gehituta oiko urdenketa epe eta azkenik, taldeak eratzeko orduan lehentasuna izatea. Matrikula egindako ikasleek edo zein irengatik ikastaroa ez egitea erabakiko balute, matrikularen neuneko eguna itzuliko zitzaien beti ere irailak hogeita seia baino lehen ez gero. Informazio gehiagorako iru ubebikoetz.aek.eu sorrialdea edo bederatzi lau zorrotzi hogeita mar 06 telefonoa. 2008ko akelarrea. Gaztegunetik antolaturiko akelarrea ekainaren ugeita iruan ospatuko da, dunibane gauan amarrak herlo joan jota, gaur bertan arratxeldeko sigetan bilkura berri bat eginen dute parte hartzaileek infrastruktura lanak lotzeko ostegunean aldiz, entsegu orokorra eginen dute atxeldeko zazpiretan. Bizikletaren eguna harrakastatxua suertatu zen atzo. Aurreko igandean eguzkiak lagunduta larun bat txirrindulareik parte hartu zuten berriozarko bizikletaren amalaugarren egunaren espakizunean BTT berriozarre udaleko kiro larloa kantolatuta aurten bi ibilbide izan ziren egin garri biek jirtera eta elmuga basua basalekuan zanik gainera periko irigoien egendako menaldiak amarretakoak eta zozketek girotu zuten eguna Zuzketan buruko kaskoak urru boteinak eta bestelako osagarriak zozketatu ziren baina guztietatik sari desiatuena txirrindarena izan zen momentu emotiboena Periko irigoienen senitarteko egindako omenaldian bizi izan zuten parte hartzaileek minutu bateko isiltasuna gorditzearekin senitarteko perikoren izena zeta zazpiz zenbakia zapaindutako maiota oparitu zitzaien. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gorain zer dio iragarpenak garazi. Zerua odeitxu edo oso odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, noiz zein kauri txikia egingo du ziurrenik xabi. Iparraldeko ez biliko da bolada gogorrekin atxaldean eta temperaturi daukionean maksimoak nahikoa geitsiko dira gaur. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen urduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egon puntu edo urduro interneten eguzkiplaza.neten. Música